La problemo pri la aquo BOTELLOI Por unui, gi estas viv necessa. Por aliai, gi estas vere bona negozo. Trink aquo. La comerzo cun aquo en plastai BOTELLOI furoras. Mancas ali flanque clopodoi provisi ciwin homoin per pura trink aquo. Tion criticas faculoi en actuala rapporto de uno. En ciu minuto, estas mond vaste vendatai pli ol unu miliono da boteloi da aquo. Samtempe, existas tamen ancora o homoi, kiwi ne havas al iron al pura trinc aquo, au kiwi ciu tage devas iri plurain kilometroin, por havigi gin al si. Monscale, tio estas circa du miliardoi da homoi, diras actuala rapporto de uno. Che ancora tiom da homoi ne havas al iron al pura trinc aquo, tion criticas faculoi de uno. Lau tio la clopodoi primond vaste certigata provisado per aquo, devus esti jam pli procresintai, quancam la membro statoi de uno, iam in septembro 2015, dec quin decidis pri la celoi por dauri pova evoluo. Tio inclusivas an cauclopodoin, certigi gis la jaro 2030, por ciui homoi, puran trinc aquon. Actuale, oni tamen estas ancorau ege forte de tio, diras la rapporto. Samtempe furoras la mond vasta commerzo de aquo el plastai boteloi. Analiso de la esploroi cae studajoi el cent naulandoi resultigis che la industrio de aquo boteloi evoluis dum la passintai quindec iaroi al signifa economia sectoro. Iam nur dum la dec iaroi inter 2010 cae du mil tiu sectoro crescis ie 73%, cae tiu cresco ancora dauras. La faculoi de uno taxas, che la tutmondai en spesoi, en tiu sectoro, povus dum la venontai iaroi prescao du Estas multai causoi por la mond vasta furoro de aquo boteloi. En Europo, cae en usono, la aquo el boteloi estas considerata pli gusta, cae pli ricia e nutrai substansoi, o la aquo el la crano. En multae economie pli mal landoi, la aquo el crano estas ofte appena o tauga por trincado. Ofte mancas iam la necessa infrastructuro por amplexa provisado per aquo, au la aquo el la crano ne correspondas alla normoi de higieno. Respondezas pritio, laula rapporto, ofte corrupto en la concerna lando, cae la sequa subnivela finanzado de higienae cae amplexae i sistemoi. Aquo el boteloi estas en tiui regionoi ofte necessajo por eviti la damagiain substanzin el la aquo tubaro. Sed ancau en landoi, en ciui la aquo el la crano estus principe bon qualita, la industrio de aquo boteloi reclamas ofte per pli sana cae pli pura aquo. Tio causas skepticon en la logiantaro, cio plue pli altigas la comerzon cun aquo en plastai boteloi, quancam ancau aquo el plastai boteloi, ne ciam estas vere tiel bon qualita. La rapporto de uno criticas ancau la sequoin, por la medio, ciuin la furoro de aquo boteloi causas. La forzorgado de la boteloi estas problemo. La faculoi de uno taxas, che en la iaro 2021 estis productitae circau 600 miliardoi da plastae boteloi. Tio correspondas al circau 25 milionoi da tunoi da plasta rubajo. Granda parto de tio, nome circau 85 procentoi, ne estas lau orde reciclatae, cae alvenas en rubaj deponeioi. La mond vasta problemo pri la crescanta amasso da microplastagioi en la riveroi cae maroi tiel estas same pligrandigianta